Pei hospital, egunon? Egunon. den aztelenean gaur sortzi beraz, emankizun honetan beran, paskalindo genuen gomita, berak arrantzaukun eh, mundu guziek bazekiela, bete agameko eskolan zegartatzen, zukere, zuzmori bazenuen? Nik ez, ez, ez nuke hori errango guk bagi nuen itxasuar lagun bat, gure adinekoa, betarramen bere ikasketak egiten zituena. Eta hori ez genuen gure artean gehiagirik komentatzen, eh? baina pentsatzen du gauza jakina zela, eta gainera guraso zonbaitek hain zuzen aurrak han emaiten zituzten. Eh? eh disiplina aurretarako eta bai, gauza jakina zen, orokorki, baina erasoietaz eta ez genuen eh, deus informaziorik. Mm. Herriak azetan, eh, hainbat artikulu idatzi dituzu, azken aldian, eh, hotz Elizaren hierarkiaren jokabideaz, mm -hmm. eta iardokitze ezaz, azken urtetako salaketen karira, abuzuak sistematikoak, sistemikoak izan direla diozu, eta harrapostuak ere sistemikoak izan beharko luketela, zer bai. nahi du horre. bai. Itzorri sartu da, eh? zobe eh, txostenaren eh, ezagutzearekin, itzorri sartu da, gaitz sistemikoa, eh? zerren nahi du horrek. Itzorrek ez du horren nahi, erakundeak nahitara eta sistematikoki antolatu duenik eskala handiko sexu abusuen sistema bat, ez hori ez da ala. Eh? Itzoiek erra nahi dute, Eliza Katolikoaren funtzionamenduak utxe egin duela, utxe duela eta aldi berean erasoak egitea zerbait gisaz ahalbidetu edo bultzatu duela eta haien tratamendua guti etzi duela. Mm. Hori da, eh, ulertu behar dena hitz Zergatik huts egin du sistema gelizaren barnean? Bere egituretan, bere egituretan. Adibide batzuk emaiteko, eh, nik erran adibidez, ba, elizaren morala sexuala. Eh, elizaren morala sexualen akatz edo huts harri badira. Adibide bat emaiteko, E, apaiz bat horrelako erasoak eginik eta Elizak hau jakinik, Elizak hau jakinik, zerbait gizaz, ba, gaztigatzen zuten, tokitik aldatzen, baina beste postu batean emaiten. Baina zertzen hobena? Hobena etzen biktimari egin kaltea. Hobena zen kastitateari eginiko laidoa. Eta hor, dena sartzen da. Zer da, kastitateari eginiko laidoa. Gatisimak kastitatearen kontrako sei bekatu berezi zerrendatzen ditu. Bat, lizunkeria, la luxur, eh, frantzesez, masturbazioa, fornikazioa, hau da, eskontzaz kanpoko harreman sexualak, pornografia, prostituzioa eta bortxaketa, sei, denak, denak maila berean. Hori da, harri harria. Masturbazioa eta bortxaketa maila berean jartzen dira, kastitateare eginiko laido bezala. Errara jazuk, e, eh, moralitate seksualari buruz, e, Elizak beste jokabide batzuk, beste eh, bide bat hartu beharko lukela, hori izan dela azken e, hilabete eta urteten ezagutu dugun e, gertakarien arrazionetakoat, moralitate seksualean ari buruz? Bai, beste batzuen artean. Eta zobe txostenak gomendatzen dio Elizari, e, bere hain zuzen ere, morala seksuaren ikuspegi hori ziaro aldatzea. Eh? Baina beste, beste adibide bat edo beste maiteko ere, kofesioa, eh? kofesioa. Hori da, behar bada, e, bortxaketen edo toki berezi-berezia. Eh? Bestalde, apesak gara hartan zuen olako goi autoritatea. Eh? Ta, ala, oidenak elizak bideratu ditu, eh? horlako pentsamoldeak, hor, hor daude utxak eta akatsak. Konfesio izan da, horako eh, abusuak gordetzeko tresna bat bai. erabilia izan da? Bai, bai, bai, zehur, eh? hori frogatua da. E, aztertu diren lekukotasun guzietan hori argi eta garbi agertzen da. Eh? Eta e, zerbait gizaz, e, eh, kofisioaren bidez, e, erasotzaileak biktima isiltasunera behartzen du Eh? Eta beste fenomeno bat ere, hobenduntasunaren oben, alderantzikatzea edo iraultzea, hori fenomeno berezia da, sistematikoa. Hmm. Sistematikoa. Zer nahi du honek? Biktima, eh, azkenean, biktima azkenean hobendun bihurtzen dela. Eta hor azkenik entzun ditugun lekukotasunetan hori garbia agertzen da. Aurrari egiten zaio ez eh, jantzi suririk jartzeko, ez tentakarria izateko, mm. eh? ez tentakarria, behaz, biktima obendun bihurtzen da. Gurtzen? Bai. E, Pasaden astean, e, beste zalaketa berri batzuk jakin genituen, kasu honetan ustaritzeko San Francesco legioan gertatuak, hemen gure iratiaren ondo-onduan, Kolegioko zuzendariak Facebook bidez e, idatzi oharrean dio biktimak, zerion gizan, biktimak entzuteko prestutasun osoa duela, biktimen aldia dela orain diozuzuk ere bai. zure artikulutan, herrian idatztireko artikuluetan, ez da beti jala izan, biktimak uh, ez dira entzunak izan, ez dira Ez, ez dira entzunak izan, salaketa batzuk izan dira, baina ez dira kontutan hartuak izan. Eh? Salaketa biek eta labi pierren kasuan ere <laughs> hori argita garbi agertzen da. Eta Eliza gara jartan zuen eh, eraginarekin, etzen sinesgarria izaten al, ez da gizartearen zatere. Eh? Eta hoi aldatu dena da, eta orokorki, eh? eh, erasoak eta eh, hori denak eh, kontutan hartu behar dira, hitza askatzen hasi da, hitza libratzen hasi da, eta hemen ustaritzeren kasuan, eta betarramen kasuan, eta hori hori gertatzen ari da. Eta eh, ikastetxeko zuzendariak diona, dionarekin ni bete-betean ados nago. Gaur hitza hitza lagundu behar dugu. Lagundu behar ditugu biktimak hitza hartzen kuraia behar da hitza hartzeko, han gauza intimoak publikoki salatzeko. Eta guk hortan lagundu behar ditugu. Preskriptzioa aipatzen da, eh? baina preskriptzioa ez du biktimak bizi. Bere zauriak ez du preskriptziorik. Egunero bizi behar du bere zauriarekin. Eta horrek unkitzen ditu bere bizitza pribatua, bere bizitza profesionala, bere bizitza seksuala. Horrekin bizi behar du egunero biktima batek. Mm. Eh, hor, mm. zuk beste hainbaten gizan eh, ustaritzeko San Francisco Legon ikasi zenuen, bai. iruita Dai. batetik, iruita behatzira bitartean. Bai. Etzenuen ez zenuen zuk zure aldetik, neolako tratutxarek bizi izan, edo abuzurik ikusi, Bai, tratu txarrak diogunean, uste dut horrene ba, gauzak e, zehaztu behar diela. Nik hartu ditut beste askok bezala, zartzako zonbait. Eh? Bietan, <laughs> zuzendariaren ganik, bizartako hartu izan ditut. Kanporatu ere izan nintzen zortzi egunez, gatik, Eh? Baina nik pertsonalki, pertsonalki, ez dut inoiz, inoiz, eraso seksualik jasan, erakasle baten ganik. Eta erakasle guziak, guziak apesak ziren gara jartan baduzu arrengura bat, eh, takit, uain bat dator, argi da, bai. gainean da, bai. elizak badu bere gainean uain hori, bai. apez berdin pederazta Eh, ekuazio hori edatuko ote denez? Bai, horrekin ere kontu izan, kontu zibili behar da. Eh? Eh, ez dira denak olakoak izan, zorionez, ez dira denak olakoak izan, ez dut zenbakiago goan, zenbatekoa euneko bosta edo esaten da, ez dakit, baina zorionez, ez ziren denak gala. Eh? Eta zoritxarrez eh, gaur egon apaiz frangok, eh, uolde hori jasan behar dute, eh, tsunami hori buru gainera etortzen zaie, eh, eta horri buru egin behar diote, eta ez dakit hortan, nik nire arrangora ditut, ez dakit hortan erakundeak asko laguntzen dien. <laughs> Baina bai, eh, ekuazio hori ez da, ez da zuzena. Mm. Eh. Entzun dugu, justuki berrietan e, osteguna markaiek egin godula prentzaitzineko bat, eta omen ere, beterrameko kongregazioak gaur berean ohar bat aterako duele jakin dugu. Bai. Zer espero duzu, zer itxuiten duzu? Ba, ikusiko dugu, eh, zer aterako den, eh, baina nik eh, <laughs> nire kezkak ere baditut hortan, gogoan izan behar dugu, Baionako gotzaia izan dela, Frantzian, gotzai bakarra, zobe komisioari ateak itxi dituena. Eh. Orduan ez dakit, ze esango duen, ez eta entzinetik hauzirik egingo, baina entzun dezagun, ikusiko dugu. Mm. Zer da, Eh, elizak ze jarrera hartu luke, Elizaren jerarkiak, biktimak eh, entzun, hori bai eh, ikusi dugu, horrez gain, zer egin beharko luke, jakinda, kasu gehienetan preskripzio, preskripzioak direla, aspaldiko gaiak direla, mhm. zer egin beharko luke? Bai, hor, zobe etosten horrek, eh, gomendio asko egiten ditu, eh, eta hortaz behar bada, jabetu beharko luke, hasi da, Eliza, hortaz jabetzen, eh, egia esan, eh, ez dut, eh, hasi da hortaz jabetzen. Baina hor e, aldatu behar dinak dira nire ustez. Eh? e, sistema hori e, indartzen eta beti indarrean mantentzen duten zutabe eklesiologikoak, eh? adibidez, dogmatikoak, eta hori denak berrikusi behar dira. E? Soziologoek eta gai hori asko aztertu dute, eta hortara, ondorio hortara heltzen dira. Ez dakit, Elizak, nik duda ditut hortan, ikusi dugu azken sinodoak ere eman dituen emaitzak. Eh? Hor, eh, jende askok parte hartu izan du. Elizak gaur egun bizi dituen eh, arazo nagusienak aipatu izan dira. Baina, oro har agertu den txostenean ez dira hoiek kontutan hartu. Ez dira kontutan hartu. Eta horregatik arrangura guziak ditut eta barkatu baina niri zaila egiten zait pentsatzea abusu hauek denak estali dituztenek berek berek sortuko dutela aldaketa hori. Aldaketa hori beste nobaitik etorri behar da. Horatzen? Idatzia izan duzu baita ere, Elizaren instituzio honi bizkarra bai. ematen diot, hola, bai. errana izan duzu. Bai. Hau da, ointzia gaindirazten duen xorta. Bai, hori da, e, nik hori egan dut eta hortan dago, Eh? E, erizak niretzat instituzioak, esan nahi dut, eh? Hmm. kontuz, instituzioak. Sinez garritasun galdu du. Sinez garritasun guzia galdu du. Niretzat, gauza hauek plazaratzen hasi dienean, elizak inmerko zukeen, nire ustez, eh? E, urrats bakarra izan behar zen, denek demititu. Denek gotzai guziek, apespiku guziek demititu horrek zentzu pixka bat izango zuen. Baina indarrean jarraitzen dute eta horregatik zaila egiten zait sinestea hauek berek aldatuko dutela sistema. Ba, Pai Hospital, mila esker goizontak gurekin izateagatik eta pasegunon bat. Bai, berdin zueri.